você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo, ficar com você até o fim. Você é. Para, para, desse jeito eu me amarro. Para, para, jeito eu me amarro. Para, para, jeito eu me amarro. Tipo, lavagem. Para, para, Modelo. E as meninas gostam quando eu passo desfilando. nela delira, elas endoidam, eu sou modelo. E as meninas. Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é eu garanto, é nenhuma melhor que eu vai arrumar Lembro na escola quando eu te olhava Mas você não me dava bola Minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de ser droguinha Eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha e pra eu não perder. Agora, vambora, vamos Tô avisando que eu não tenho então namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. O mundão girou e nessa tu saiu perdendo. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar.